Yerbe ye ye, yen yen yo. Yerbe ye ye, yen yen yo. Mami kwansıma odritema boniyem. Mami kwansıma odritema boniyem. Mami kwansıma odritema boniyem. Kwansıma odritema boniyem. Kwansıma odritema boniyem. Kwansıma odritema boniyem. Yerbe ye ye. Yen yen yo. Yerbe ye ye. Yen yen yo. Kwansıma arıtama banıyım. Kwansıma arıtama banıyım. Kwansıma arıtama banıyım.